Iya Mbak Rus nyambut gawe. Yang ti, Yangti. Yang yangku. Aduh. Eh, pada tuwek e. Cari entut-entutan. Jan ki ya mirasa iki. Nuna ben ning ngleti oh, napas kok ya gong mbuh bagus kok pasif saya ini sak menika sing makan iku tut Mbak Wiwit nah mangga makan mangga Mbak apakah Iya. Wis ayo karek ngenteni wong pira iki wis kabeh wis padha kumpul ki ayo kendang ditungani. Nyuwun dumateng para bapak ingkang rawuh dateng mriki sedanipun. Menika ingkung sampun ayo do mangan. Mangsane iki. Ada apa kan? Nenek kan anake bojoku dikin manuke turu. Hop hop. Oh. Biadab. Lho kok ditangleti kula kok. Eh, eh. manuke bojone dikin eh ya manuke turu. Iku ora nekoki. Oh, lah kok nembang eh manuke bojone dikin ngono lho. Oh alah. Kok manuke dikin turu lho. <laughs> Kuping saliwang. Kula kinten nek nekoki ya Mas. Eh. Nek ora nek ngandak ngandhake apa eneke. Ayo turak-turakno nek. <laughs> Eh, jenengan iki saru. Apa? Iku mau apa jenengan? Turak-turak. Wis rasa dibaleni. <laughs> Ayo, teruskan Mbak Wit. ning rebab, ning rebab kuwi dimat-mat ya terus dibengoki garing. Iki pancen gerayak kuwi. Monggo Mas Rei. anu Mbak Mbak Kesi, Mbak Kesi. Yo Mbak Kesi. Si guys lek golek marem ati. Jiar wae. Sare mantep ngoten lho, Pak. Oh iya, ah, ah, ah. Lha mantep ya tindi. Yo yo yo. Hebat. Hey. to, Gong? Selingih selingi. apa? Lagune irapane sing rada seger. Aja umuk. Kaya wong pinter yen omong rumangsa so bener. Sila tumpang yen mejang ngumpuli dalang kakang ngalon itu wargan cari wis ana tangan yen petuk mesti umuk metu prusgane muwus muh oh, mung imane apa kang dikandhake babar pisan durung ana nyatane prayoga eling marang tuntunane kang pamriye nang bisa dibingungake iki selingane Monggo telase Mbak Kesi. Ngono ana. Wengi Wah, pancen aku ngakoni acung jempol karo panitia golek bintang tamu temonjo kabeh. Wah, Pak Tris kok, Tru. Ayo, eh. Jan, alhamdulillah. Ki orang gua kabeh, suarane apik kabeh. Haha, sing elekmu dikentok nek nyuwara. Oh, aja ngono jamotan kena kini ro, cak dikin iki cekake oh. Botekane isine akeh. Bangsa lagu-lagu nyenengke kabeh. Wah, iya. Eh, sak samunipun Katur Kutut Manggung. nah, niki kula maca layang nggih Mas Dikin. Terserah. Ya aja mutung Saya tujukan kepada Bapak pimpinan PG Ngadirejo beserta staf karyawan-karyawati, petani tebu dan yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan tasakuran tutup giling malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sukses selama-lamanya. Amin. ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya dari saya Bapak Kepala Dusun Cakruk Tales Pak Basuki Rahmat calon kepala desa. Wah lah iki. Eh tak dongake ya nggrek nyalonke dadi ya kudu wayangan. Ora ya ora dadi. Kere mung sak enake dile dhewe. Nah, tanggal pinten, Pak? Apa nih? Ingkang wayangan. Wong kuwi kuwi didongake. Oke. Dongake sik. Dadi syukuran wayangan ning tanpa dagelan, nggih ta? Oh, ora oh, dadi lek kuwi. Ora <laughs> dadi. Ora dadi. Saya tujukan pada pandemen Gayeng Marem dan teman-teman semua. Terima kasih dari saya Parto Kempul Fans Kianom Suroto Kecamatan Kunjang. Wah ya. untuk kanca-kanca pengurus APTR Nugroho dan Koperasi Nugroho saking Bapak Insinyur Haji Muhammad Gepeng. Eh, ora percaya nyayar ki men diwaca Mbak Kesi kok aku dikira gawe-gawe. Kuwi amanah kok. Monggo. Ya sinden sing salah ayo kukut kabeh. <laughs> Jan penake. Yarte mung gukul kukul rudun sak yah ini. Ya, dak prai kabeh kasono kuwi. Ayo dicateli depe iki, cateli sik. <laughs> Wong hidupe dhewe dikira depe pasangan. Penake harjo itu mesam-mesem kaya wong perot. Kesi. Kesi. Nyapa? Dari pernyataannya Pak Petruk mau suruh membaca betul. Betul enggak itu yang diminta Anda untuk menyanyi? Ya jelas bener aku wong tua ora bakal Nggih, leres. Ah, leres mungkin aku ya ada yang kami sanksikan. Apa? Mosok semono mau ya ora apa apa-apane blas ini. Ah, itu yang perlu dipertanyakan. Oh, lah iki tak pentung kowe engko tenan. Kuwi demi Allah kuwi mung layang tok rumah sammu padake awakmu. Ora. Trompoling. Ora ana sih. Ora ana. Nek ora percaya nyuntir Pak injinyur mau. Nyumir saru pengen sinyur langsung sing abrit layang mau. Abrit abrit dilempit nih, oh kacau. <laughs> Pada ya awakmu entuk ora didum. Ane eh, eh, dijeblasuk ya ndek ben kuwi. Keblasok, salah e. <laughs> Iya. Menika Pak Dikit titip kan kanca-kanca pengrawit jiglek kok ora modiar kuwi aku. Eh, tak meneng ae. <laughs> Eh, dadi dadi nah-nah wuk. Monggo. Kula, Pak. Lho, lha bocah ki wong layange genah ngono kok kula, Pak. Ki jane iso maca apa jare wis S2 kok. Lho lak lolok. mboten napa-napa, angger sing ngelokke bapak kula mboten apa napa Oh, tenan aku wong tuwa kok. Aku wong tuwa ini. Wes saiki bathuke rada ombo oh, iki iki kasih. Wes S2 bathuke rada ombo saiki wis kenek ya wis. Wah, wah jage tok semringah saiki sedo jan. Dhisik panu gitoke pengul saiki sewangi. Wit, wit, wit. Tak ana informasi ya wit, iki aku wong tuwa iki cobloko. Sik ya kesi. Nggih. Ning Klaten nggih, Ben, bojomu kuwi entuk dhuwit 5 juta diamplopi. Aku yakin aku wis napa bojomu. Kuwi tekan nggonmu apa ora aku ora Pun golek bibit kawin lho, Pak. Mbok mudar lah enten hitungan semonten niku. Aja gugu provokator. Wis to. Mula melu ayo kita aja sok pisah. Wah, pisah wis kaya entuk kesempatan bojomu kuwi. Demen malah karo Ida neng anu neng hotel Rama kae aku roh. Aku ya wong tua mau ngapa enake sak lugune kok. Iya, Dok. Iya to, Mas. Iya. <laughs> Nang hotel Rama ki wong loro. Eh, piye ta? Eh ala, lah terus dong apa, Mas? Pengembangan biak. <laughs> ya isih iso ta? Blas. <laughs> Ora mau karena gue ini karena liane, Wah, gue iso kuwi karo karena liane. Saja gagas bisa. Sapi doyak kok. Iya. Inna Allah ma'asobirin. Ora ning limang juta tenan aku roh. Mbok modar, Pak De. Masyaallah. Iki kok iso padu tenan ning omahe iku. Sik ta, Mas. Hah? Iki jane kula yo ora mudeng tenan kok limang yuta, limang yuta ki yo. Sing mari Pak Bambang Sadono calon gubernur Jawa Tengah. Lah terus? Lah tok kone kotang wingi lho. Ora iki? Hah? Nukone sapa? Ayo kasih nyanyi sih. Ih ruwet iki kok. Ayo Dek, oyaan Dek, oyaan Dek sama kecekel. Lah iya piye? Piye? Yo Pak De jan. Tumbak cuci. Ora, wong mriat mripat karo dhewe kok. Oleh kek yo ning pikirku tak ngono kuwi aku ning kene. Aku mudun terus dikandani karo ajudane. Kalau Gang Sayuto Pak isini, oh nggih syukur ngene. kaya ngene. Jenengan ki ngopo mung sing nyanyi Mbak Kesi kok. Ayo to sih. Kuwi jenenge nyelamur, bojomu ki nyelamur kuwi ben ora diurus. Ning urusan tenan 5 juta urusan. Kuwi bonus. Mulih tabrak mobil ben kula. Mang Yuto piye wong 10 kok. sesok dijur aku. Aku ki golek molo gelis aku ki. kandhake weneke dadi molo tenan ya. Sik to Mas, kula iku iso niteni jenengan, nek hmm. jenengan iki keconangan awake raine iki dadi abang. <laughs> Wis to ngusuk atokane katok. Ora usah ditukokne iso tuku dhewe. <laughs> ya tak nggokne. Kaya bayi tinggok. Edan. Wah bengi iki jan Peter liyane iki jan. Mang yuto le telung yuto kae ida kae aku roh. Mas, kok raine jenengan abang? Abang berarti betul. Abang nong kecil e mesti abang. Saya tak berarti betul. betul nong. <laughs> Dempet nang bojomu karo aku rasane nok wit, jare jare enak ida timbang wit ngono iki. Oh ngaten ta. Oh alah, ya wis bejo kula nek no. Idai... iki. Aja golek mola cah iki. Idah 5 posisi. 5 posisi apa? Oh, pinter deh. Aku loro, telu. Alah rasa golek liyane wong sampean dhewe. Pun jenengane pun adu-adu sing ora-ora. Ayo. Eh. Monggo Mbak Kesi. Dewa. Terus ke ya. Apa iki suarane? Jawa tagong limang yuto tak gagelak dewe dalange sambar gelap. Eh, Wah, tak linggis raimu. Eh, Eh. Lah saiki apa ya aku ora percaya karo wong sakmene akeh. <laughs> Wih, sekini wong krawitan sak meneh iki. wong krawitan meneh akeh apa ya aku ora percaya. <laughs> Jenengan ki jebulane pembohong ngono ta, Mas? Dadek ke, dadek ke, dadek ke, dadek ke. Sampeyan iso rasa ngejak aku, Mas. <laughs> Ngejak sapa kowe ini bali Pak Tris kok. Eh, isih nek golek layang yang naib. Dadek ge, dadek ge. Sampeyan ngopo arep merepek-merepek nang kula genah aku wis ngomong ngomong apa? Ora. Ora ngomong. Upama asli. Bae megate anu ora larang mung 5 juta iso megate wong ya Iya. Ah iya. ke ya. <laughs> Sik to, sik to, kok palar-palar piye? Pama. <laughs> Kok sik. Piye? Jenengan ki ngopo kok saiki dadi pendiam? <laughs> kok dadi pendiam apa wedi kalih kula wong kula ya ora nyangkut ora ngopo-ngopo lho. Wong ming arep keconangan. <laughs> ya ya sori wong kebutuhane akeh. Sik to Mas, aku ora mudeng tenan kok Mas. <coughs> ora kadigake idar 3 Yuta, aku mudeng gak idar karo aku. Pak sampean pun nih iso mudar tenan kula mbedhe niki tenan. Tenan mudar tenan kula. Sik to, jenengan iki kudune malah tenang bersyukur nek jenengan ora melakukan kesalahan otomatis jenengan tenang. Ini nek jenengan itu apa wajahne we wajah jenengan we merah itu menandakan jenengan salah. Loh, aku ki salah. Lah iya. Lah iya. Lah berarti yo ya kan aku gak iso tenang ya. Ya, Mudaro, mudaro. Nyuluki dhewe pedalange kono. Sampun. Terima kasih. Saniki janjine panitia sing munduti wau. Lagu penjenengan Mas Dikin. Lagunipun Master Mendem. Nggih. Pundute oh. niku ya. Nggih. <clears throat> Monggo Mbak Wiwit sebelum pisah ayo di Kok sebelum pisah pripun maksudnya? Pisah karo aku saka panggung ini lho. Lho, jenengan ki kok wis tersinggung apa Pak Dewi arep pisahan ngono apa piye? Mboten rumah saku rumah sing ngejelok-ngejelok ini mboten karu-karuan ngoten lho. Mas, eh? aja bunuh diri, mau main keconangan kaya ngono kok arep bunuh diri lho. Arep ke ngopo kok iya. Nyisan lek ajeng-ajeng mateni kula nggo. Gur duit semono ae ngantek dadi perkara. Apa to, Mas? Wes. Ora apa-apa. Bojomu wis ikhlas kok Mas Diken ora apa-apa. Nggih. Sampeyan karo Ida bojomu ya ora apa-apa. <clears throat> Wis wis ikhlas tenan kok oh, bojomu kuwi ati segoro wis kalen di surane rasa apa-apa ora enak. Ya. Nggih Mbak Wiwit. Nah, nggih. Wong kula niki niki mboten saged kula ngomong sing makili Ida nggih kula ngomong kalih niki. <laughs> pun jenengan ini nggak ini permasalahan lain sekali. Seto, seto, kok jenengan ini malah tersinggung kok saja eh kok kaya ono apa apa toh? Ah. Nek wong resik ora ana apa-apa kudune. Nek wong resik iki kudune malah ora diperkarake jenengan iki lho malah. Aku gak merkarake, aku meneng kok. Oh, kok nggawa graji. Ayo, yo. Mister Mendem. Mister Mendem. Ayo. Ha bojomu kuwi. Eh. Piye ana apa? Kancaku ndi? Wis akhirnya nyangkut tak tutuk sirahe nganggo aku tutuk tenan, aku ngadak tutuk sirahe anggere aku leyan. Kancane sampean iki sapa? Wong ngombe wong loro. Oh, wong wedok kae to? Wong wedok sing rambutnya diabang kuwi to. Ah, ah. Kaya anu ta wit sing rambuté wit anu kaya diabang ta ida kae. Kaya LMD. LMD niku napa? London mung ndase tok dadi. Walah, oh, jebul mok mendemong loro karo kuwi to. Wasi aku anu prasti anggring nyangkut jenengku tak patak cempolo wis aku siap cempolo iki. Arep ngapa? Pedro kancaku siji sing mendem tak keraji. Oh, lah kuwi. Ah. Lah kuwi lungane nang ngendi kok ya iso pisah? Oh, ora lunga Eh, sik tak jenengan kita tak tekoni lah kuwi lungane nang ngendi? Bocahe Deprok. Oh. <laughs> ya ta. Wis wis titik-titik iki mesti aku iki. Sopo? Arep tak belek kowe. <laughs> tak kira aku. iki <laughs> angger aku aku sing gawe cempolo cilik ya tak sawatke angger aku iki ora tak gagas penting sesuk atuku beras ora tak anggap penting anak bot Mase. Wah, coba to, Mbak Wiwit is kurang apa? Prigele kaya ngono. Beksane ya nyenengke, suarane ya elok. Kaya sida doyan karo Ida ya doyan aku ya kuwi. Bojone kurang piye kaya ngono Ya, heeh. Ngunduh waing pakerti. Iki mau rak lagi Mister Mendem tereng. Iya. Urung nek ngreyok. Wah, cak diki nek ngreyok jan. Sing kula lakone iki dawa lho, ora apa-apa iki niate tak barke jam 5 iki kok. Jam 5. Iya subuh ning Depok ya ora masalah to. Gitu para sedek. Ya, setuju kasih ngewangi aku kok. Ki Mas Dikin, monggo Mas. Nebus dosa ngreyok Mas. Oh, ya. Nebus dosa ngreyok. mangsane dosa entek teko reoken apa Nuwun sewu Mas Mas Petro inggih nika wau wonten nawala setelah begitu saya cermati ternyata Surat tersebut dari rekan-rekan dari petani tebu. Oh, inggih Yang meminta lagu Tali Kotang tapi versinya APTRI, Asosiasi oh. Petani Tebu Rakyat Indonesia oh. yang pernah saya ganti liriknya. Oh, inggih inggih nggih. Lah lajeng terus pundi? Uh, ah, tetap ke kados Tali Kotang nggih gandeng menika konco-konco petani tebu Tetap tetep kula nyanyekke. Kak Ketang ora nganggo gamelan. Oh, garingan. Gih. Oh, nggih monggo monggo. Nggih, Pak Tris nggih. Nggih, kene mah. Nah. Kene sayang. Kene aduh, kasihan. Ayo sini. Sini sini. Aduh. Sayang apa wis arti dupa kok sayang. Eh, wis pokoke. Sis aku arep kamera sing gede ya, foto. Innal mal a'malu binniat. Nggih. Ah, Kabeh iku katergantung tergantung pa paning nawaitune. Karena nawaitu niat. Hmm. niat ah. jenengan selingkuh ya mesti keconangan nah, kandani nyaku roh dhewe aku ya. iya. wis leren Ayo dinyanyi ayo ya, ya, apa? Ini memang uh, surat kepada Bapak Presiden judulnya. Oh. judulnya. Yeah. Bapak Presiden tercinta, dengarkan kami semua. Petani tebu telah berkarya nyata Hasil panen tebu dikenal mancanegara bahkan telah ter, ter bahkan telah memecahkan rekor dunia. Masalah silih berganti ketika produksi tinggi, pabrik gula tak mampu menanggulangi karena mesin tuang dan kapasitas terbatas tebu petani tak tergiling dengan tuntas. Oh Bapak Presiden, harapan kami petani tebu selalu menanti. Mohon segera dilakukan revitalisasi pabrik gula di seluruh Hebat, hebat. Tepuk tangan untuk Mas Dikin kalian Mbak Wiwit. Pabrik gula itu sudah sangat tua mesinnya Mas Petro. Nggih, nggih, Sudah harus direvitalisasi diganti yang terbaik. Eh, nggih, nggih, nggih, nggih. Sing terakhir. Kami berdoa ya Tuhan, kabulkan semua harapan. Masalah petani bisa terselesaikan atas kearifan juga kebijaksanaan Pak Presiden terima kasih kami ucapkan Alhamdulillah loh jani kurang pi mas dikin otaknya mampu sing jenenge cek nenggon prodia cek bos kesehatan kui darah HP gula ya HP gitu kolesterol HP kasam urat orang nek sing ora apik <laughs> iki oh, tekone iki sing ora. Tetep kono neh. Terima kasih wah hebat. Mbok niku anu to Mas Dikin supaya iso digarap gamelan pripun carane kocok lemang latih Mas Dikin. Nggih, insyaallah mengki. Tenan nggih. Nggih. Niki nggih anu kali nyengkuyung panjenengan. Wah apik lirik apik. Wah ya Mas Dikin ki apik kok. Minul sing kurang apik budi pekertine. Matur nuwun, Pak. Monggo riyokan gaya Mas Dikin. Wah, ya. Ya, kaya ngopo iki. Ya. Yeah. kendang klubuk kabar didol iki. Lah iya. Ki arep dadol kendang kok dikelumpukke. Ora ya kok malah edan. Pripun sak dikene olahraga ben sehat kok. Wah. Olahraga model niku. Pripun pun metu keringete pun olahraga to. Wah nyenengke. Cak wah cak dikene ampuh kok reng. Wah iya kekuatane gegilani kok kuwi kok. Oh tenan diomongi. Ya. Tak sogok cangkemmu. Jebule punjere tukang trompet iki ta. Liyane wis meneng. Remuk-remuk trompetmu. Eh arepe nggugup bosmu. <laughs> Wis ngremuk aku mirang-mirangke keluarga. dadi kepothokan nang Wong iki ora ngono kuwi karo kanca kowe iki. Wong oh, edan. Mudaroga. Wis ora gelem tenan. Wis entek kekuatane. Uh, ambune. Nggih, terima kasih Mas Dikin atas keperkasaannya. Iya. Nggih. mugi-mugi kata lengganane Mas eh, Dingin. amin. Tak dongake jembar kubure eh, Padang Jagate. Kok jembar kubure niku pripun toh? Lho kabeh ya mung ngantri kok. Napa malih nika? Pun telas pun. Nah, nutuke lakon. Monggo ayo. Elayana mati-mati weruh ametri loso Ong ong Manglono pangapitira gending marioneng tapane si cakalaya ong leretadit ya mandra gini ya nontono -non. Joko Lamar Mbok Sri Gading sore kemuning Doro kulo Raden Laksmono Keparang ngopon semar cemadong dawuh loh wonten wigatos ingkang bundi dene ndara kula Raden semono anggung sungkaweng tyas. Heh, menapa wonten perkawis ingkang sekinten ngawrataken pegali paduka ta, Gus? Iya, iya Kakang Semar. Titis apa kang dadi pitakoning Kakang Badrana iya? Marmane jeneng ingsun Hanggung Sungkawa. Labet mrihatinake marang lekasing Kakang Prabu Rama nggone arsa lengser keparabon. sabanjure panguwasa Pancawati bakal kaparingake marang dasa milu krama putra angkati kakang mbok Rantur Kyang Sinta ing mongko kakang Semar Prisa Dewi sapa ta dasa milu krama iku luwih-luwih yen aku mirsani glagat selagane si dasa milu krama kang banget mutawati ri kakang eh Huh, selagane pun kados buti to Gus. juru pangisepan Pancawati kang wis matur marang jeneng ingsun kanthi laku sinandi wektu iki dasa wilukrama wis nganakake sesambungan kelawan turase Indrajit kang aran Prabu Begana Suraratu ing Wikukung Pura Kakang ya mung kuciwane juru pangisepan mau durung bisa ngerti kanthi cetha mungguh apa to kang dadi wigatine sambungan mau nanging yen aku bakal matur marang Kakang Prabu bab kahanan iki mengko aja-aja ana pandhakwa saka Kakang Mbok Rekyan Sinta kinira aku awel panguwasa diparingake marang Sidasa Wilukrama gedene aku kadhakwa bakal milik Kamukten Pancawati Kakang nganti wuh oyeng panggalihku iki Kakang Semar eh eh eh Huh, inggih Ndara, menawi menika ingkang dados penggalian paduka Ndara Laksmana, kula mboten weneng lepataken paduka Raden murdoko, Jer nyatanipun ingkang kasat ing paningal dasa wilukrama menika turas sing mengsah. Nadyan wiwit alit sampun dipun glowentah Ndara Dewi Sinta. Ning kasunyatan sampun nedahaken bilih wataipun sampun genah mboten benten kaliyan Prabu Rahwana. menawi saestu nyepeng pangwas negari Pancawati. Heh, mboten wurung namung badhe mibrah tatal ingkang sampun tumata, Gus. Namung ngaten nggih, Den. Menawi ndara kula kepareng dahar atur kula. Kawontenan menika monggo ing batas dipun sunaken wonten sanipun Jiwang Manon. Sampun ngantos wonten kedadosan ingkang ngadamel risa ing negari. Dene ing tata gelaripun Kampi mboten tilar ing reh tata krami, monggo den sami mbudi daya. Pangawas Pancawati sampun ngantos dawah demateng, tanganing menungsa ingkang hamek angkara murka. Kula pitados, Gus, sak bejo bejane wong sing lali, isih bejo wong sing eling lan tansah waspada kok ndoro. Saha kula suwun, juru pangisepan kala wau sampun ngantos tilar ing reh kawaspadan kaprayitnan. yen mangkono kakang ayuh kakang semaring sun kanthi kundur marang pangcawati ngadhep ing ngersaning kakang prabu rama kakang semar eh nggih monggo kula dherekaken ndara bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lurikin sanging sang maweh kandrung Sabarang katulu ukir moyak mayek 云。嗯